кольори. Із року в рік і день за днем усі ми, мабуть, так живем в тривозі і напрузі, бо сіль і цукор назавжди то наші білі вороги, горілка і ліс зелені друзі. Ми відпочили перший сорт, взяли путівку на курорт, щоб відновити сили. На море синіє пішли, а з моря синіми прийшли. Ось так ми гарно відпочили. Вони лишились віч на віч. Тривала довго шлюбна ніч, і ось уже з просоння йому промовила вона. У мене вада є страшна. Вся справа в тім, що я дальтонік. Та він у паніку не впав, усе тому, що, мабуть, мав залізні нерви. Нехай же знає і вона і в нього вада є страшна. Вся справа в тім, що він є негром. Є в світі різні кольори, є колір радості й журби, і не забудь ніколи реклама рухає прогрес, російський прапор Аквафреш, китайський прапор Кока-Кола. Хай небо лє свою блакить хай сонце коло золотить і ясно світить, і хай злітають до гори блакитно жовті прапори, найкращі в світі.